Zato da bi nam la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, bilo prihvaćeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala, nije to bilo kakav ključ. Taj ključ ima sedam zuba. Bez bilo kojeg ovoga zuba nećemo otvoriti vrata dženneta. A prije toga da bi dobili taj ključ u svoje ruke, moramo zanijekati sva druga božanstva. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže La ikraha fit din, qad tebejena ruštu min al-gajb, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم nema prisiljavanja u vjeru. Znači, nemamo pravo ni Srba, ni Hrvata, ni Engleza, ni Francuza, ni Kineza, ni ostale nevjernike uhvatiti za bušu i kazati moraš biti musliman. La i din. Nije to ko kod njih. Kod njih ima nasilno pokrštavanje. Kod njih ima uvoljenje u njihove nevjere pod pritiskom i pod silom, a kod nas nije tako. Nema prisile u vjeru, jer se islam jasno razlikuje od svih drugih zabuda. Pa ne jekfor bi plavuti, a onda Allah objašnjava jel naše la ilaha illallah kako treba, pa onaj ko zaniječe šeitana, rejsa svita muta, vođu svi zabuda, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْطَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ Pa onaj ko zanijeće taguta, zanijeće sve što se ne smije obožavati. وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ A zatim povjeruje u Allaha. Šta ovo znači? Prvo znači imamo nefi, to je rukn. Imamo negiranje svih božanstva, božanstava. Zato je neukusno kad ljudi kažu Bog. a znamo da je Allahovo najveće ime i najljepše ime Allah. I niko se ne zove Allah osim naš gospodar. Pa neki neće namjerno da kažu Allah. Zato što bi onda potvrdili ovo o čemu govorimo. Pa oni hoće svašta nešto da obožavaju i da im Allah ope Islam na kraju prizna. Znači prvo je negacija, da ćemo sva druga božanstva i povjerujemo Allaha kako treba sa ovim šartovima. Mi danas se nećemo baviti sa svih sedam šartova, jer bi nas to odvelo daleko, ne bi imali vremena da to kažemo jednoj hudbi i mi smo o tome govorili i s vremena vremena ćemo ponovo se napominjati, ali ćemo se danas kod jednog od ovih šartova nakratko zaustaviti. Povezujući ovo stanje u kome se nalazimo, pa ćemo onda vidjeti da je jedina opcija da mi, pogotovo na ovim prostorima, ako budemo muslimani kako Allah hoće, onda ćemo ponosa osjetiti onda ćemo rahatluka i u dunjalučkom životu osjetiti. Onda nam neće zemlja tijesna biti. Onda nam neće sinovi krmača i majmuna nikakvog straha pričinjavati. Onda ćemo moći više gradom ponosno hodati. I nećemo se onda moljakati međunarodnoj zajednici kako nam je tamo neki četnik Leksanicom obrisao genocid. A mi šir činimo na svakom čošku. Ne trebaju našim mrtvacima nišani i nekakve prazne parole, niti ona predstavnica žrtava koja je došla pa svojim karminom napisala ponovo genocid. Eto vidite, kako Allah Đelešanu kaže ha entum tuhibbunehum, tuhibbunehum. Vora juhibbunehum. Eto vi njih volite. Naši bošnjaci svojim životom i svojim nejasnim stavom prema islamu i praktičnom životu po Kur'anu i sunnetu hoće da se umire nevjernicima. Hoće da im kaže, eto mi vas volimo. I to Kur'an kaže. Ha Eto vi njih volite. Pa čovjek naš koji živi u Njemačkoj, šta radi? Pa samo o šlabinom priča. Slovenac o slovenskom. I samo su nam puna usta zapada. Eto vi njih volite. A oni vas ne vole. Allah kaže da oni nas ne vole. Ne vole nas nikako. Pa šta je onda ostalo? Pa ostalo je da se mi vjere kako treba držimo. Pa da nas Allah zavoli. Teško onome ko traži ljubav na pogrešnoj adresi. A okrene leđa Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ga Allah zavrzi pa ga Allah proklete, pa ga Allah onda na kraju uništi. A blago onome ko traži da ga Allah voli. Zato kada je došla delegacija kršćana, Rimljana, u grad Medinu, u grad Apaljeba, prijatnu, najcivilizirani civilizirani, grad na svijetu, Medinetul Munawara, pa su došli Allahov poslaniku, ali salatu i prvo što su kazali, kažu, mi volimo Allah. I mi prvo kada pitamo ljude na ulici, šta je s vama? Kome vi pripadate? Če ste vi u safovima muslimana? Zašto ne radite po onome što je Allah naredio? i ostavite ono što je Allah zabranio. Oni koji nisu do kraja pjani, oni koji su onako napola, kažu mi volimo Allah. I mi imamo čisto srce. I mi smo bolji vjernici od vas. Tako nam kažu. Kam sreće da su pravu, a da mi te ome dođemo. Jer mi smo na te obu spremni. I ko nam god ukaže, i ko nam ne ukaže, ako je Resul Islama Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kako je došlo kod Buharije i kod muslima, u jednom rivajetu stotinu puta, a u drugom rivajetu 70 puta, Resul Islama koji grijeha nema, činio te obu svaki dan Allah subhanahu wa ta'ala. Pa šta bi onda nama falilo da i mi tako postupamo? Koliko mi trebamo više od toga da činimo? To je sada pitanje. Pa kaže ova delegacija mi volimo Allaha. Pa je odmah došao ajet iznad sedam nebesa. Gdje je Allah Đelešanuhu pojasnio ko laže ako istinu govori. Mi nećemo nikome kazati kad kaže da voli Allaha, nećemo mu kazati odmah da laže. Ali možda će mu njegova djela kazati, lažeš ti, bio moja. Pa Allah objavi kul in تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Reci Muhammed, eto oni sad kažu da Allaha voli, pa pojasni šta to znači. Kaže, reci Muhammede, ako Allaha voli, neka tebe slijedi. Aha, šta ćete sad? Juhbirkum Allah, pa će vas Allah zavoljeti. A koga Allah zavoli, šta se dešava? U ja lekum zunubekum i grijehe će vam oprostiti. A kući bolje od toga. Pa kod baze preuzela obrima i takav će triumfovati. Velikim triumfom. Kome Allah oprosti i koga Allah zavoli. Pa zato, draga moja braćo, pitamo sebe, a i pitamo naš narod, da mi zaista razmišljamo? Evo ovi događaji nakon Dejtona pa ovamo. Šta smo mi radili? Jesmo mi to radili da dokažemo Allahu našem gospodaru? A naš gospodar dobro zna ono što oči naše skrivaju i što naša prsa nose. Tajne poglede Allah zna. Voma tukvi sudur, i ono što prsa kriju. I smo se ovih godina dokazivali našim želatima Komšijama i lijevima i desnima. I ovoj munafičkoj međunarodnoj zajednici. I šta su nam na kraju kazali? Imate pravo da živite na ovim prostorima samo po dva uvjeta. god mi poniženje spuštamo na vas, nemate pravo da se bunite. I ovo je ono što su privatni bošnjaci. Bilo kakvo poniženje. Gdje je sada ministar nesigurnosti? Što ne ide i nestane kod onoga nišana. Iako mi ne podržavamo kipove, i one ceremonije, to je upravo kršćanski običaj. Zato mi kažemo kršćanima da je po vašoj logici se Isa selam ubio iz pištolja. Vidi svi pištolj na vratu umjesto krsta. Ili da ga je neko drugi ubio pištolje. Mi obožavamo Allaha, ne pegambera, a oni još i ne znaju koji je Bog. I to im je najteže pitanje kršćanima kada im se postavi. Pa gdje je sada ministar sigurnosti da ublaži ovo poniženje? Nego jadne tetke se pokupile u dva autobusa i otišle one da se razračunaju sa četničkim specijalcima u zajedničkoj im državi Bosni i Hercegovini koje niko neće. Neće ni Allah, osim ako bude u njoj pravdi, jer Allah pravdu pomaže, a zuluma neće. Pa kaže međunarodna zajednica, a njihovi dželati i dalje noževe nosaju i vojske pripremaju. doskoda smo pričali kako ravnogorski pokret mobilizira ljude i šalje u Rusiju na obuku. I ovo nije predmet ni 60 minuta ni Avde Avdića, izdajnika bošnjačkog. Ako se deklariše kao bošnjak, pa samo isla, sa islamom nema ništa, niti je predmet bilo kakvi obavještajni službi. Evo ovih dana ispred nosa se ponovo poziva HVO i formiraju se HVO jedinice. I onda vidimo kad Čović dođe da razgovara šta on traži, šta hoće. Pa je rekla međunarodna zajednica, vi možete ovdje ostati jer eto u prvom poluvremenu vas nismo sve uspjeli poklati. Zatupili se noževi više Srbima i Hrvatima. Mi nismo na vrijeme reagovali. Kontali smo da oni sami to znaju zaoštriti. Pa evo, ipak ste nekako a mi kažemo Allahovo dozvolom opstati. Kažu možete opstati, ali svako poniženje. Pa vidite, ne možemo dobiti ni kredita, iako sam ja zato da se ne dobije. Mi treba da živimo na pošten način, a ne da objavljujemo rat Allahu Đalešanu, Moramo priznati da nam jako u Finci može biti predsjednik države. A mi znamo dok je jedan židov živ, da nam Dunjaluku neće reda biti. Moramo registrovati udruženje pedera. Moramo biti pederska država. I to legalizovati. Moramo kuće za čuge praviti. A s ljudima nije nikakav problem Zadnje mjesta u utrobi zemlje i u zatvorima ima. Samo poniženje iza poniženja. Ili drugi uvjet, a to je da muslimani kako treba bude. Onoga momenta kada se bošnjaci vrate islam, a dokaza je vraćao milion. Evo odite samo u krupu, ne trebate dalje, to je dokaz da je ovdje hilafet bio. U jednoj grupi na 100 metara imaš i srpsku crkvu, pravoslavnu, imaš i katoličku, jedina, eto, sreća krupljanima, nije židova u krupu je bilo, pa nema sinagogije. To jedino je moglo opstati je hilafet bio. U Beogradu se bore za jednu džamiju koju su nekoliko puta palili. Tako je kada drugi dođu. Pa međunarodna zajednica će dozvoliti nama ovdje opstanak ako se vratimo islamu. Onda će nam ponuditi da izaberemo sebi muftiju poput onoga u Čečeniji, dozvolit će nam više ženstvo, dozvolit će nam da se sudimo i padećimo pred kadijom, ali da se ne da izvornom islamu da dođe na sen. I zato je ovdje ovih dana, u zadnjih nekoliko godina, a pogotovo ovih dana aktuelno, širenje šiitsko-sufijske dave. Pa Mula Sadr koga je registrovala islamska zajednica i ne kaže da su njihove ustanove Baltil, i da su njihove nije babil, nego osporavaju ono što muslimani naprave, a nije pod njihovom, njihovim patronatom i to osporavaju, a džamije nam pred nosom naših zaključavaju i vjednike u džamijama redovno ponižavaju. Pa vidimo kako sufije ovih dana isto tako predvođene nur partijom koja ima svoje glavno sjedište u Americi, koja zajedno s Amerikancima priprema rušenje ove turske sekularne vlasti, jer ona nije islamska, ne da vas ko zavara, ali je bolja od Ataturka, pa i to smeta, a onda možete misliti šta se priprema na ovim prostorima. Ovdje će samo moći da prođe šiitsko-sufijska ideologija, a onda se zna šta će biti nakon toga. Čitajte kako su živjeli sultani koji su ovim prostorima hodali i koji nisu, pa ćete vidjeti kako su prijateljovali i ljubav vodili sa najvećim neprijateljima Islama. A mi se vraćamo onome našem dogovornom šartu, koga su stabilili islamski učenjaci na osnovu dokaza iz Kur'ana i Sunneta i kazali da je on jedan od sedam šartova la ilaha illallah, a to je da volimo la ilaha illallah. Da volimo nosioce la ilaha illallah, da nam ta ljubav raste i da zbog la ilaha illallah volimo i da zbog la ilaha illallah mrzimo. Ovdje se danas desio kod muslimana halel. Poremećaj. Poremećaj akaidski nije tehničke prirode kao kada se poremeti ovaj mikrofon ili zaboravi telefon u džepu isključiti. To je tehnički poremećaj. Ali ovo halel akaidi, ovo je akaidski poremećaj. Kada ljudi ne znaju koga treba voljeti, a koga treba mrziti. Treba da znate, draga moja braćo, da onaj ko priznaje na bilo koji način ili izražava ljubav prema nevjernicima na bilo koji način, svoju je vjeru doveo u pitanje. Shodno koliko je procentualno stepenovano ljubav prema nevjernicima iskazao. Pa i ovo što se dešava danas, i ovi sukobi, i često, često fitneti među samim muslimanima je upravo zbog toga što se nije razumjelo la ilaha illallah Rasulullah. Da moraš voliti onoga ko nosi la ilaha illallah i ko živi za la ilaha bez obzira što nije iz tvog plemena, bez obzira što ne govori tvojim jezikom, bez obzira što nije tvoje boje, bez obzira bio bogat ili siromašan, bio ugledan ili manje ugledan, bio čovjek ili žena, starac ili dijete, na osnovu onoga da se onda deklariše kao musliman i ima zato pokriće da je musliman i podigao je zastavu islama, ne zastavu kufra. I šeitana su na početku kazali, prvo se moraju svi šeitanuci zanijekati. Ne možeš digati ljiljane pa kazati da ti hoćeš Allahov put. Ne možeš dignuti egipatsku zastavu i onda klanjati pote i kazati ja sam Allahov rob, ti si šeitanov rob. Ne možeš dignuti nikakvu drugu ideologiju. Allah ti poslao savršeni islam i sistem. I onda kazati, eno muslimani ratuju protiv muslimana. I munatici klanjaju. I sihrbazi klanjaju. I neprijatelji slava koji se lažno predstavljaju, često u safovima muslimana boravi. Međutim, ako se dokaže njihov kufrijat, bez obzira što klanjaju, čovjek klanja i počini zinalu, ali je šarijat naredio ako je oženjen, da kamenovan bude. I tu ne smije samilost biti. Samilost je u tome što mora ono što je Allah propisao dobiti. A ne kao što je jedan od sultana, ako se ne varam, Sulejman veličanstveni, koga vi sada gledate često i učite turski lopovluk preko bosanskih ekrana, učite se kako ne znate voditi ljubav, pa treba da vas Sulejman veličanstveni obrazuje kako se sa vlahinjama ljubav vodi. Upravo ako se ne varam, taj Sulejman veličanstveni ako sam pogrešio, onda je sigurno neki od drugih sultana umjesto onoga propisa koji je došao u Kur'anu i prije toga u Inđivu i Tevratu. As sinu bi sin, wal udunu bil udun, bil ajn, da ide zub za zub, oko za oko, uho za uho. On je ovo prebacio u novčanu kaznu. Kao što danas lopova koji ukrade i pobije domaćina i njegovu familiju dok to, dok to krade, dobije 10-15 godina plafon. Ima pola miliona u džepu, ode u zatvor u kome ima tri puta da jede i da pije i ima nagodne advokate i tužioce i sudije kojima će malo platiti odlazak na morsku plažu da se malo ispeku prije hetnama i on će izaći kao veliki biznismen. I novi projekat donio na Dunjalu kako će sljedećega srediti i ponovo se obogatiti. Međutim, kada se ide Allahovim zakonom, jednom go ukrade šerijat i dokaže mu se, znajte da ovaj može opet ukrasti, ali mu se šerijat nikad neće smilovati. Pa kako on krade i njega šerijat sjeće. Ali uglavnom praksa je pokazala ko jednom ukrade i ruka mu se osjeći, taj bude samo još ibret ljudima. I mi ga više lopovom ne zovemo dok drugi put ne ukradi. Pa pogledajte blagodat Islama. Zato da naše komšije znaju blagodat sistema i Islama. Zamislite samo da ne moramo svaki dan PDV plaćati. Zamislite da nam ne smije niko u radnje zaviditi. Da nas ne smije niko pitati koliko para imamo. Da nas ne smije niko postrojavati na putevima zbog toga što mu se ne sviđa po izgledu. To jedino u islamu ima. Ove tetke kad su jučer krenule prema Višegradu, zaustali su i specijalci i pitaju imaju tetke dinamita na prsima. Zaustavila je dok je onaj sa fleksacom odradio posao. Poniženje za poniženja, a u islamu je svako dobro. Zato, draga moja braćo, draga braćo muslimani, ako hoćemo da živimo na ovim prostorima, ili ako hoćemo da živimo bilo gdje, tražimo islam, da će nam se život. Samo oni koji budu tražili život, tražili islam, oni će živjeti. Zato Allah Đelešanu kaže Ja ejuha alladina amanu istajibu lillahi vas rasuli ida da'akum lima juhjikum. O vjernici, odazovite se Allahu i njegovom poslaniku i onome što će vam život garantovati. Garancija života, draga moja braćo, je u pridržavanju Islama. Niko nije sretniji od onoga koji je šehidio na Allahovom putu. On je najsretniji, to Allah kaže. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Nikako ne računaj, ne može ti račun pokazati da onaj ko je pao na Allahovom putu da je on umro. On je živi u obilju kod gospodara obskrbljen. Ferihine bima atahum Allahu min fadli. On se raduje kad je vidio koliki mu je ahiret pripremljen. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ مَنْ يَرْحَقُ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ Još će dobiti radosne vijesti za one koji će se njemu pridružiti. Onaj koji je triumfao na Dunjaluku, ko živi po islamu, on uživa. I njemu je svaki dan gratis od Allaha Đelešanuhu. A on pored svega toga hoće da ide s ovog svijeta. Jer se s ovog svijeta mora otići. Otišli su svi poslanici, otišli su svi pobožni ljudi, ostalo je nešto, a kijane blizu. Pa zato, draga moja braćo, trebamo razumjeti da je jedan od šartova la ilaha ljubav. Da volimo la ilaha To znači kad, se neš, nešto la kaže ovo treba da ne složiš bacu kao da ti je to nešto muka, nego da budeš sretan i da kažeš se mi ana da kažeš odmah izvršavam i pokoravam se. Kao što svom pretpostavljenom na poslu kažeš, koji se možda ne zna oprat nikako ne vidio Allaha nikako, ali mu moraš dati do znanja da će svatko taj posao odraditi. A šta je onda sa gospodarom? Ne budi kao židovi koji kažu se mi ana čujemo, ali namjerno nećemo raditi. Ko što danas mnogi ljudi koji se pripisuju ovome ummetu, prko se Allahu Đalešanuhu i misle da će sa Allahom moći šalu zbijati, Allah kažnjava. I pogledajte kako završavaju silnici. Zamislite Arijela Šarova, Šarona, zovite ga kako hoćete. Uglavnom, ništa o njemu pozitivno čuti i vidjeti nećete. Pogledajte kada Allah kažnjava. Odao je oholo po zemlji. Allah kaže, Lukman, mudri, svoga sina savjetuje pa kaže, ja ne je. La tepši, ale lardi hauna. nemoj po zemlji hodati, nadmeno. Hodaj ponizno po zemlji. A kamo li onda šta drugu, Zato ko bude razumio la ilaha neće moći da mrzi vjernika. Čak i kada mu vjernik zulu načini. Ovo dobro zapamtite. Jer Allah Želešanu kaže neka vas neprijateljstvo, znači može se desiti u datom momentu neprijateljstvo među dva muslimana ili među dvije skupine muslimana, može doći do oružanog sukoba među muslimanima i to Kur'an potvrđuje وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Ako se dvije mu'minske skupine pobiju, jer munafici rade svoj posao, zavadi pa, pa vladaj, pa aslihu bejnehum, morate to izmiriti, pa im babati ihdahuma ala l'uhra, pa qatilu leti tebri hatta Pa ona koja se oholi, neće šerijetsku presudu, onda moraš stati na stranu one koja hoće i boriti se protiv te druge, sve dok se ne vrati Allahu sudu. I u toj godini moraš biti pravedan, tako Allah subhanahu wa ta'ala naređuje. Pa s ovim, ako ovo razumijemo, onda neće se desiti, jer Allah na drugom kaže i neka vas neprijateljstvo prema nekome ne navede da nepravedno postupate. edilu, pravedno postupajte. To je najbliže takvaluku. I takvi mi moramo biti. Moramo pravedni prema svakom biti prema vjerniku, prema nevjerniku, prema životinjama, prema bitkama. A kamo li onda prema vjernicima koji imaju šartove la ilaha illallah i nisu to ukaljali nekim od navakegu islama. kao li hada ustafila li u rebu fastavfiruhu innehu kjana vafara fastavfiruhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. الآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Mi ćemo danas za Allahu te barek ta pomoć privesti kraju u drugom dijelu hudbe u govoru o navaklivom islamu, ono što čovjek uništi islam. Navodili smo, pa nam vrijeme sada da dozvoljava, se vraćamo, a ovo o čemu smo zadnje govorili jeste bavljenje sihrom. Što je prepravilo ove krajeve. I kazali smo stav islamskih učenjaka, a pogotovo Hanefija, da je sihrbaz nevjernik i da se za njim ne može klanjati i da se njemu ne daje prilika se pokaje i da se on ubija i baca na svečište, da ga pašća dola što im kuće hoće napraviti i kazne uvesti da se 500 maraka za njih plati ako ga slučajno prepadneš na putu E takvi završavaju kao doručak, ručak i večera tim psima zbog dijela koga su činili. A pogledajte, kod nas je popularno biti sirbaz. Tu ima i dunjalučka i ugledna korist. Svi te znaju, a kapati, a ne moraš nikuda maknuti. Samo ljude praviš budalama, da tvoje hamajlije nosaju, da i ti budeš zaštita, a šta će Allah onda u tom slučaju raditi? Nas Allah subhanahu wa ta'ala takvih kufrijata i navakriva dobro sačuva. Osmi u je u mušrikin pod pomaganje nevjernika. Pod pomaganje nevjernika ne smije musliman da pomogne nevjernika protiv, protiv vjernika sa pola riječi. Ne smije sa pola riječi, a kamoli sa pola metka a, pa, li sa pola vojnika, a kamoli onda naoružati nevjernika i dati mu informacije i raditi u špijunskim ustanova i špijunirati muslimane i izdavati muslimane na razne načine. To je djelo koje čovjeka izvodi iz dina. S ovim se ne smije igrati. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ja ejuha alladina amenu La tettehidu ljahuda wa nasara awlija Ba'duhum awlija'u ba'd ومن يتولهم منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين O vjernici, ne uzimajte židove i kršćane za svoje saveznike, za svoje prijatelje. Oni su jedni drugima prijatelji. A koji od vas uzme za prijatelja i pomagača i njima pomaže, da innehu minhum, on je odni, on je vjeru svoju prodao i leđa je okrenuo, inna Allahe la jehdil qawme zalimin, a Allah neće uputiti narodne nevjernički. Ovo qawme zalimin, kažu mu kaum qawme kafirin, znači s ovim činom čovjek izlazi iz Islama, da nas Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva. Dalje sljedeći izlaz Islama, navakidul Islam, draga moja braćo, jeste da čovjek smatra da dođe neki period kada insan može da izađe iz okrilja šerijata. Da živi po nekim drugim sistemima i povodeći se kako je Hidr, taj pobožni čovjek, pobožnja, Elija, Allahovom dozvolom izašao i šerijata Musa, ali salatu ko ovo bude vjerovao, a ovo je pogotovo svojstveno sufijama, dervišima, gdje njihovi šejhovi mogu da izađu iz okvira šarijata Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i da rade šta hoće. Kaže uzvišeni وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ A ovo je pravi put. Put. Ovo kada je rekao Allahu poslanik draga moja braćo, on je praktično nacitao ovaj put. Potegnuo pravu liniju. A nakon toga pocrtao s lijeve i s desne strane staze ili putevke. I rekao i citirao ovaj ajet وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلْ Ovo je pravi put. Ovo je moj pravi put. reče Muhammed sallallahu alaihi sallam, pa ga slijedite, a nemojte ove puteljke slijediti. Pa da vas odrati od pravog Eto tako vam mi naređujemo, ako ste Bogu pojasniti. Pa pogledajte, draga moja braća, mi vjerujemo, ako ne vjerujemo, nismo muslimani, da će Isa ali selam doći i da će ga Allah spustiti kod i džanije,